боби 21 сипас осмону замини навро дидам чунки осмону замини пешина нопадид гардида буданд баҳр низ дигар вуҷуд надошт инак шаҳри муқаддас уршалими навро дидам ки аз осмон аз ҷониби худо фуруд меомад шаҳр худро мисли арӯс барои шавҳари худ оро дода буд از جانب تخت آواز بلندی را شنیدم ببین این خیمه خدا در بین آدمان است او با آنها زندگی می کند و آنها خلق او خواهند بود خود خدا با آنها و خدای آنها خواهد بود خدا هر آبی دیده را از چشمان آنها پاک خواهد کرد مرگ و مصیبت درد ва доду фиғон дигар нахоҳад буд чунки чизҳои пештара нест шудаанд баъд тахтнишин гуфт бубин ҳама чизро аз нав мекунам боз гуфт инро бинавис чунки ин каломи боваринок ва ҳақиқат аст ӯ суханашро давом дода ба ман гуфт иҷро шуд ман аввалину охирин و آغاز و انجامی همه چیز هستم به هر تشنه از چشم آبی حیات را رایگان می دهم شخصی غالیب وارثی همه چیز خواهد شد من برای وی خدا و او برای من فرزند خواهد بود اما سزای ترسانچکان بی ایمانان حرامکاران آدمکشان آنهایی که بداخلاقی جنسی می کنند جادوگران پرستان و همه دروغگویان در کل آتش و سلفور خواهد بود این مرگ دویوم یعنی مرگ ابدی است سپس یکی از آن هفت فرشته که هفت کاسه پر از هفت بلای آخران داشتند به نزدم آمده گفت بیا به تو عروس را نشان دهم او زنی بره یعنی زنی عیسی است инак вай маро гирифта ба воситаи рӯҳи худо ба кӯҳи баланди бузург бурд ва аз он ҷо ба ман шаҳри уршалими муқаддасро нишон дод ки аз осмон аз ҷониби худо фуруд меомад шаҳр аз ҳузури худо ҳамчун санги гаронбаҳо мисли санги алмос медурахшид он девори бузургу баланд ва дувоздаҳ дарвоза дошт назди дарвозаҳо дувоздаҳ фаришта меистоданд ва ба ҳар дарвоза номи яке аз дувоздаҳ қабилаи халқи исроил кандакорӣ шуда буд се дарвоза дар тарафи шарқ се дарвоза дар тарафи шимол се дарвоза дар тарафи ҷануб ва се дарвоза дар тарафи ғарб воқеъ буд девори шаҳр дувоздаҳ таҳкурсӣ дошт ва ҳар яки он як номи дувоздаҳ фиристодаи барраро дошт фариштае ки бо ман гап мезад барои чен кардани шаҳр ва дарвозаву деворҳояш ченкунаки тилло дошт шаҳр шакли чоркунҷа дошт ва дарозиву бари он баробар буд фаришта бо ченкунакаш шаҳрро чен кард инак шаҳр дувоздаҳ ҳазор стадия тақрибан 2400 километр дарозӣ дошт ва дарозиву бару баландиаш баробар буд фаришта девори шаҳрро чен кард инак баландии девор мувофиқи ченаки одамӣ ки фаришта истифода мебурд 144 оринҷ тақрибан 6 метр буд девор аз санги яшм خودی شهر باشد از تلای صافی مثل شیشه شفاف ساخته شده بود ته کرسی دیواری شهر با هر گونه سنگ های قیمت بها آرا داده شده بود ته کرسی اول با سنگ یشم دویوم با یاقوت کبود سیوم با عقیق سوخته چهارم با زمرد پنجم با عقیق گلابی ششم با عقیق هفتم با خریزالیت هشتم با یاقوت رق، نهم زبرجد دهم با عقیق سبز یازدهم با گیاسینت و دوازدهم با لعل کبود آرا داده شده بود دوازده دروازه دوازده مروارید بود یعنی هر دروازه از یک مروارید ساخته شده بود کوچه شهر از تیلای صاف و مثل شیشه شفاف بود در شهر پرستشگاه ندیدم زیرا خداوند خدای توانا و بره یعنی عیسی خود پرستشگاه شهر خواهند بود به شهر نوری آفتاب و ماه در کار نمی شود چون که نور خدا شهر را روشن می کند و بره چراغ آن است خلقها در نور آن زندگی خواهند کرد و پادشاهان زمین شعن و شوکت خود را به آن وارد خواهند نمود دروازه های شهر روزانه هیچ گاه بسته نمی شوند و در آنجا شب نخواهد بود شعن و شوکت خلق ها را به آن شهر می آورند اما هیچ چیزی ناپاک و هیچ کسی بدکار و فریبگر به آن داخل نخواهند شد بلکه تنها آنهایی که در کتاب حیات بره نوشته شدند